بسم الله الرحمن الرحيم وذلك مما أوحي أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا أفاسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة ناسا <clears throat> إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا पढ़ूं पिया सूरत बनी साहिल इलाही पंहिंजो पहुता आहियूं हाणे उणेतालीह चालीह आहे हिते ज़ालिक मिमा ज़ाला इलाही की जेके अॻ में ॻाल्हियूं करे वियासीं जंहिंजो कलमात जंहिंजो नालो रखियोसीं टेन कमांडमेंट्स जेके तौरात जे मुआसरत सां मुशाबिया आहिनि उहे पढ़ियासीं हाणे फ़र अला ताला शिफ़ायती सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से असां हथ ते वेही कयूं आहिनि हिकमत सां पंहिंजे तुंहिंजे रब तुंहिंजे हिकमत सां तो ते वेही कयूं आहिनि ऐं उन सेंटेंस में उन जुमिले में उन आयत में अलाह ताला फ़रमाए थो ऐं ख़बरदार भला तज्यम अलाहन आख़िर ॿिए कंहिं अलाह खे अलाह सां शरीक न कजांइ न बनाइजांइ फतुल काफ़ी जहनम मलूम मधूर आहे जो उछलियो वञी माॻे जहनम जे मायूस हुजे ऐं धिकारियल हुजे हिन नमूने सां न कजांइ जो इंसानु जेको अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखे पूॼे थो ॿिया ख़ुदा ख़ुदाऊं भॻवानु ठाहे थो पोइ जेको बि नाला रखे थो पोइ उहे अलाह न आहिनि मतिलबु त उहे अलाह जा नाला न आहिनि सोने जा सोना नाला अलाह जा न आहिनि ॿियनि जा ख़ुदानि जा आहिनि जंहिंखे माण्हू पूॼनि था पोइ त पोइ उहे जहन में उछलिया वेंदा ऐं उते मायूस हूंदा मलूल हूंदा मलूम हूंदा ऐं मधूर हूंदा धिकारियल हूंदा अफ़ा सफ़ा रब कुमर बिल बनी न फरमाई त तव्हां पंहिंजे लाइ त चूंडियो था पंहिंजो बिल बनी तव्हांजे रब जेको आहे छा भला चूंडी ॾिनई तव्हांखे तव्हांजे रब पुट ऐं वत ख़ज़ मिनल मलाइकत न पाण रखियई पंहिंजो पंहिंजे लाइ मलाइकत <clears throat> पंहिंजे रखियईं जेके धीअरूं कयईं हुनखे धीअरूं कयईं हीअंर वरी ॿार चवंदा ॿियूं क़ौमूं चवनि थियूं मलाइकनि खे अलाह जूं धीअरूं करे सम्झंदा इन क़ौम लतुलू न कौल अज़ीम आहे इहो त हिकिड़ो वॾो कौल था चओ वॾी मतिलबु त हिकिड़ी वॾो माना इन में त वॾी ख़राबु ॻाल्हि था चओ जेका तव्हांजे नंढिड़े वात मां थी निकिरे ऐं हुन ॿियनि फ़रमाइशू मरियम जे आख़िर में त इहो त अहिड़ो कौल था चओ अहिड़ी ॻाल्हि था कयो जो हुन ज़मीन फाटी पए आसमान टुटी पए ऐं जेको सो धरती धुबी पए जबल फाटी पवनि अहिड़ी ॻाल्हि था कयो तव्हां मतिलबु हीअ कहिड़ी ॻाल्हि आहे जो पाक समुझो इन करे थी लीअ त तुंहिंजी नसीहत वठनि लीअ ज़खरु त उहे जीअं नसीहत वठनि ज़ख़र नफ़ूर आहे भई जेके काफ़र आहिनि उन्हनि जी वधे नथी का बि शइ चङाई वारी पर सवाइ पंहिंजे नफ़रत जे नफ़ूर नफ़ूर जेको आहे वधे थो टाह जेको आहे टहंदा भॼनि था पोइ चवनि बाबा हाणे असां के उहो कोन खपे थो असां इहा ॻाल्हि ई न कर बसि असांजे साम्हूं कननि में आंगुरियूं था विझनि या महफ़िल मां उथी बसि हलिया था वञनि या वरी मुंहिंजो विढ़ण जे लाइ तयारु था थी वञनि पोइ अलाह ताला जो ज़िक्र कर त बसि हुनखे तमामु ख़राबु बुछी लॻे चए भई इहा ॻाल्हि न कर मतिलबु मुलो आहीं माना अहिड़ो आहीं को अहिड़ो आहीं छा आहीं माना कहिड़ी मुसीबत आहे ऐं असां ॿियूं ॻाल्हियूं ई मज़ेदार जेके आहिनि से ॻाल्हियूं असीं छॾे तुंहिंजियूं इहे ॻाल्हियूं ॿुधूं <clears throat> पोइ इहे ॻाल्हियूं कंदो ज़ीद हुम इलाह नफ़ूर आहे उहा जेका चयो जीअं पोइ चयो हिननि खे चयो हे नबी पाक सलाहु हे मुस्लमान मोमिन तूं हिननि खे चयो जेके चवंदा इहा ॻाल्हि न करे सघां ऐं ॿियो को रब पाक ॿिया ई घणा आहिनि असांजो हुनखे पूॼण में मसरूफ़ आहियूं ऐं तूं प खे पूॼण जी ॻाल्हि न कर असां सां हुनखे चओ जेकॾहिं हिकिड़े खां वधीक हुन हुजनि हा त पोइ उहे वरी पोइ अलाह जे ॾांहुं रस्तो ॻोल्हिनि हा त किथे आहे त असीं हुनखे मारे हुनजे तख़्त ते असीं पाण वेहूं भरू वेठो आहे पोड़ो थी वियो आहे हेॾी उमिरि थी वई अथसि हज़ारनि लखनि सालनि खां वेठो आहे हुते हाणे ज़िंद बि नथो छॾे ऐं असीं हाणे हुनजे लाइ यकदमि तयारु आहियूं बसि ईअं कुआरी खणी था अचूं बंदूक खणी था अचूं तोप खणी था अचूं हा मां नई हुनखे चई फिरोन जेको आहे सो ॾिसा मूंखे तीर ॾियो त आउं थो हणासि त कीअं थो इनखे मारियां ख़तमु करियां अलाह ताला खे नओज़ बिल आहे मतिलबु त इहे ॻाल्हियूं पोइ माण्हू इंसान जो जेको अकुलु आहे उनजे मुताबिक़ करे थो हाणे इहा अकुलु चए बसि ख़तमु आहे ॻाल्हि <clears throat> कुलो कान माहू आलियतुनि कमाए यकुल जीअं चवनि था इहे उहे जेकॾहिं हुजे ऐं अलाह खां सवाइ ॿिया बि के अलाह हुजनि त इज़ल लब तगाओ इला ज़िल अर्श सबीला त فقل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى الله تعالى پاک आहे ऐं वताला उतां मथां आहे उचो आहे त आला आला सभु इस्मर बिकल आला आला मां त आला सुभाणे हूअ त आला अमा यकूल जेको चवनि था उन खां अलाह ताला मथां आहे उन खां अलाह ताला पाक आहे जेकी चवनि पिया उन ई सारा त उहो अहिड़ो आहे बसि असीं लाहे देरि देरि ई कोन्ह कंदासीं सम्झो हीअं कंदासूं उहो कंदासूं अलाह पाक जेको आहे अहिड़ो आहे बसि हुनजे इमेजिनेशन में त उन खां अलाह ताला पाक आहे उन खां मथां आहे जो हुनखे मारे सघनि हुनखे लाहे सघनि तख़्त सां बादशाही खसे हुनखां त अर्श ते हुनजे वेही सघनि तख़्त ते हुनजे वेही रहनि सम्झो इहो उन खां मथां आहे अलाह ताला मथे आहे यकूलून उलूवन कबीर आहे जेका ॻाल्हि चवंदा त तमामु वॾी उलू ऐं कबीर आहे उलू उलू माना वॾी मथां ई ऊची ॻाल्हि आहे मतिलबु अज़ीम चयईं लून तकूल तकूलून कौलन अज़ीम आहे हाणे त यकूलून उलूवन कबीर आहे सम्झे वॾी ॻाल्हि था करे तमामु वॾी ऊची ऊचाई मतिलबु त ख़राबी जे लिहाज़ खां मतिलबु त हिकिड़ी मुनक़र नमूने जे लिहाज़ खां ईअं त सुहिणा पीअंदो को कौल अज़ीम खे सुहिणो नमूनो को अलाह ताला जी तारीफ़ करियो को नबी पाक जी तारीफ़ कयो को चङाई जी तारीफ़ कयो उन माना में न पर ही जे माना में त वॾो कॉल तव्हां अहिड़ो ॻाल्हि त करियो जे तव्हांजे नलनि चपनि मञां नल बूथ मञां हिन मञा या सुहि कोन्ह थी अहिड़ी ॻाल्हि वॾी त अलाह ताला की की हूअं लाए असीं तख़्ते वेही रहूं पर हीअं करियूं हूअं करियूं अलाह कहिड़ो आहे घणेई ॿिया अलाह आहिनि मूंखे ॿिया सुजनि था ऐं हुननि खे जेको आहे मञण लाइ तयारु थियो वेठो आहियां हुनखे पूॼियो थकियो पियो आहियां सम्झो हिनखे पूॼा हुनखे पूॼा राति जो हुनखे ॾींहं जो हुनखे सम्झो हुनखे हुते फलाणे जबल ते रखियो अथऊं हुनखे फलाणे जबल ते रखियो अथऊं हुनखे आशिफ़ु आहे हुन पासे नील नायल आहे हुन पासे लात हुन पासे मनात हुन पासे ऐं पंहिंजो हू हबुल हुन पासे उहो पोइ जेको आहे ॾिसो सभई रखिया पिया आहिनि पंहिंजा इहे हुते पंहिंजो लिंगम रखियो तूं हुते मुंहिंजो शिव जो हुते हुनजो हुते जो पोइ इहो सभई ॻाल्हियूं जेके आहिनि से अलाह ताला मतिलबु पनाहु रखे मतिलबु अहिड़ियूं अजब जहिड़ियूं ॻाल्हियूं माण्हू इंसान थो करे नंढो अकुलु ठहे कोन को ऐं पंहिंजो वॾियूं ॻाल्हियूं थो करे अलाह ताला सां ॿिया शरीक था करे लौकान जीअं चवनि था अर्शां रस्तो ॻोल्हण जी कोशिशि कंदुमि किथां पहुचूं हिन खे ख़तमु करियूं असीं पाण वेही रहूं सुभाणे उहो ताला अमा यकुलन अला ताला उन खां वॾो अपाए पाक आहे जेका ही ॻाल्हि चवनि था यकुलून उलूवन कबीरा ॻाल्हि कनि था हिकिड़ी वॾी जेका तमामु मथां ईअं मथी ॻाल्हि आहे वल अर्द अल अलाह जी तस्वीर पाकाई ॻाइण वारा पाकाई चवण वारा पाकाई जी तस्वीर करण वारा आसमान ऐं ज़मीन में सभु शयूं जेके आहिनि अलाह जी तस्वीर कनि थियूं त तमामु सुहिणी ॻाल्हि हीअ ॻाल्हि आहे त सभ्य लहू लहु समा वात सभु सतनि आसमाननि मतिलबु जेतिरा बि आसमान आहिनि ऐं जेतियूं बि ज़मीनूं आहिनि उन में जेका मखलूक आहे जेका शइ ठहियलु आहे मुंहिंजो अलाह ताला ठाही आहे उहा अलाह ताला जी तस्वीर थी करे अलाह ताला जी पाकाई बयानु थी करे तारीफ़ थी करे उनजी उन नमूने सां जहिड़े नमूने सां अलाह ताला उन्हनि खे सेखारियो आहे ईअं कोन सिंधीअ में अंग्रेजीअ में ॿोलीअ में लफ़्ज़नि में जंहिं बि नमूने सां उन्हनि खे ठाहियो अथसि अलाह ताला उन नमूने सां हुनजी तारीफ़ करे थो हुननि खे जंहिं नमूने सां अक़ुलु कयो अथसि हीअ जेके मिनरल्स आहिनि जेके नन लिविंग थिंग्स जंहिंखे असीं था चऊं उन्हनि में बि रूह उन्हनि में बि हयात उन्हनि में बि का ॻाल्हि आहे जंहिंसां उहे तस्वीर कनि था मतिलबु त इहा ॻाल्हि हाणे साइंटिस्ट बि मञनि था भई हर हर ॻाल्हि खे पॉज़िटिव नेगेटिव हीअ मतिलबु त हीअं आहे जो हीअं थो थिए हीअं थो थिए हीअं आहे पोइ हाणे उहा ॻाल्हि सुभाणे हू उलू वन कबीरा त सभ्य लहू समावा सभु वल वन फी हिन हिन में जेकी कुझु आहे उहो बि अलाह जी तस्वीर तूं ॻाए चवे उहा इमिन शय इलाही सभ्य विहामदी ऐं का शइ कोन आहे जेका अलाह ताला जी तस्वीर नथो नथो करे हुनजी पाकाई बयानु नथो करे उनजी पाकाई जी सहारा नथो करे पंहिंजे नमूने सां पंहिंजे हीअं कोन जीअं अर्ज़ु कयो त कंहिं ॿोलीअ में लफ़्ज़नि में ज़रूरी न आहे पर लफ़्ज़नि में जेके ॻाल्हाए सघनि था जेके चूं चूं चूं चूं करे वीचारा ही पखी जेके आहिनि से ॿिया जानवर जेके आहिनि पंहिंजे नमूने सां अलाह ताला जी हमद हमदही तारीफ़ कनि था साराह कनि था मतिलबु त हुननि खे जेको अलाह ताला जंहिं नमूने सां सेखारियो आहे हाणे असां कुता कुताबिलात कोन आहियूं जानवर कोन आहियूं असांजो असां इंसान आहियूं असांखे ॿोली ॾींदुसि अलाह ताला रहमान अलम अल ख़ुरान ख़ल इंसान अलम हुल बयान असांखे बयान जी ॾींदुसि त असीं बयानु करियूं था हू जहिड़े नमूने सां हुननि खे सेखारियो अथसि पखियुनि खे पकड़नि खे जबलनि खे वणनि खे टिणनि खे ओहिड़े नमूने सां हू अलाह जी तस्वीर ॻाइनि था हुनजे हुकुम मुताबिक़ हलनि था उहा जीअं चयो मञनि था हुनजी नाफ़रमानी नथा कनि सिर्फ़ु इंसान ई जिन जेको आहे सो नाफ़रमानी थो करे बाक़ी ॿियो को बि हैवान जानवर ऐं ग़ैर हैवान जेको आहे नन लिविंग थिंग जेका आहे सा अलाह ताला जी नाफ़रमानी नथो करे सभु लव समावात सभु वल अर्द वमन फी हिन وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون तस्बी हूंदो आहे सुनी ॻाल्हि असांखे अकुल में विझी छॾी त तव्हां हुनजी जी ॿुधो कोन्ह था सम्झो कोन्ह था त कीअं मुंहिंजी तस्वीर थो करे हू कुकुड़ आहे असांजो उस्तादु वीचारे पालियो आहे डॉक्टर नवी बख़्श बलोच वटि बि हूंदो हुओ कुकुड़ असां वटि ॻोठ में बि कुकुड़ हूंदा हुआ जॾहिं हाणे को कुकुड़ आहे ई कोन सॼे ॻोठ में इहो बांग ॾींदो वीचारे वक़्त ते बांग जे वक़्तु पोइ उस्ताद खे चवंदो उस्ताद वारो केरु तांघ बांग बांग पियो ॾे हाणे अची ख़ुतबो पढ़ त पोइ ख़ुतबो हू बांग ॾींदो आहे वीचारो हुन बसि ख़ुतबे जे वक़्तु मांगे त पोइ हाणे बांग हुनखे अलाह ताला सेखारे छॾी आहे त हिन वक़्तु सुबुह जो बि फजर जो उथंदो वरी वॾो पंहिंजो बांग ॾींदो सभई मां माण्हू जेके अॻे जी न वॾे सिज बांग कुकड़ पहिरियों दस जेको हणंदो बांग पहिरियों त पोइ ॿियो दस ॿियो दस हणंदो आहे पोइ सिंध में वीचारा चवंदा हुआ वाह उहो फलाणे वक़्तु हलंदासीं जंहिं वक़्तु कुकड़ पहिरियों दस हणंदा वरी ॿियो हणंदा हाणे कुकड़ जी कुकड़ विया असां वटां हाणे हुननि पालिया आहिनि पंहिंजे हुननि मंझि उहे विलायती कुकड़ियूं आहिनि वञो उहे दॿे हिक ॿिए जे मथां हिननि खे रखी अहिड़े सथे हिकिड़े ठाहींदा आहियो हुनखां कुकड़ हुन खां विसरी विया आहिनि वेचारनि खां बांगू वाङूं सभु विसरी वेंदा अथनि पोइ हाणे माण्हू इंसाफ़ बे इंसाफ़ी कंदो जो कुकड़नि खां बांग विसरी वेंदी जानवरनि खां फजी कनि थी त पोइ हुनजो हिसाब त ॾियणो पवंदो पहिरां असीं वेठा खाऊं उहे कुकड़ जेके अल ताला जी हर शइ तस्वीर थो करे पोइ अलाही अलाह फरमाए थो त हू हलीम आहे ऐं गफ़ूर आहे हेलम यानी जेकी बि ॾिसे थो त अहिड़ियूं पिया कनि अहिड़ी भुछाई अहिड़ी गुच्छाई फलाणी पर त हलीम आहे ॾिसे थो वेठो कुझु चए कोन थो पर पोइ उहो कुझु थी पकड़ कंदो जेको आहे सो उहो अहिड़े नमूने सां पकड़ कंदो जो बसि अॻियां पोयां सभु ॻाल्हियूं विसरी वेंदियूं हलूं पर तेसि ताईं हेल सां पंहिंजो नेठाई सां पंहिंजे हुन सां बुरदबारी सां हलीम बुरदबारी मतिलबु त ठीकु आहे करणु ॾे करणु ॾे रसी वॾी छिक छिके छॾींदसि तव्हांजो जीअं वणे तीअं पिया कयो पोइ वेठो ॾिस अखियुनि सां ग़फूर आहे बख़्शण वारो आहे जेके तव्हां बख़्श घुरंदव बख़्शण जे लाइ तयारु आहे यार हुनखे कहिड़ी लाचार पियो आहे जो बख़्शे थो चए थो मूं पंहिंजे हुन ते रहमत लिखी छॾी आहे पंहिंजो तव्हां पंहिंजे रामकंस चयो मूं ख़लकिया आहिनि ख़लकिया मूं आहिनि मूं हिन लाइ कोन खलकिया हुननि खे बाहि में उछलिया हरू भरू पर जेकॾहिं मूंखां बख़्श घुरंदा त हुनखे बख़्शे छॾींदुसि पंहिंजो साईं दिलि सां बख़्श घुरंदा सम्झो त पोइ हुनखे बख़्श जेको ऐं बदमाशी कंदो ऐं पंहिंजो वॾाई तबाही बर्बादी इहा दुनिया में कंदो ऐं पंहिंजो हथु कायम रखंदो त पोइ आऊं हुनखे सजा ॾींदुसि जहनमो तयारु करे रखियो आहे बसि काबूअ आहे हीअ तमामु हिकिड़ी सुहिणी ॻाल्हि आहे जेके अलाह ताला मतिलबु त क़ुर शरीफ़ जेको मोकिलियो आहे त जेके काफ़र थियणा आहिनि ऐं काफ़र हुनखे रहणो आहे अलाह ताला हुननि जे ऐं क़ुर जे विच में हिकिड़ो हिजाब हिकिड़ो परदो विझी छॾियो आहे पोइ जॾहिं क़ुर जी ॻाल्हि थींदी पोइ यकदमि हुनखे तकलीफ़ थींदी पोइ उथी उथी भॼंदा या हू ऑफ करे छॾींदा या हुन माण्हू खे चवंदा तूं चुप थी या उथी पाण हलिया वेंदा मतिलबु तूं ॿुधंदा कोन ऐं जेकॾहिं वेठा बि हूंदा त बि हुनजे कननि में उहो मिठास जेको आहे उहो मुहबत वारी लफ़्ज़ु उहा ॻाल्हि जेका जेका दिलि ते असरु करे जेका हू बसि ईअं ॿुधंदा पियो जहिड़ो गोड़ पियो थिए खण पई गेजे की पंहिंजो को जानवर पियो ॻाल्हाए की मतिलबु अहिड़े नमूने सां पोइ उन तवजो कोन्ह कंदा त क़ुर पियो हले पियो हले पियो हले पियो मिड़ी ख़ैरु आहे वॼाए हुनखे आन करे छा टेप खे अॼुकल्ह मुला बि मस्जिद में टेप आन करे पाण वञी सुम्ही रहंदा चवंदो भई घोठ में उहो मुलो जेको आहे टेप आन करे पाण वञो सुम्हियो रहे पोइ हुनजो जेको दुरियो लॻो पियो आहे क़ुर वेठो पढ़े वीचारो असांजो टेप कार्ड जेको आहे वेठो पढ़े ऐं पाण पाण मुलो सुतो पियो आहे मस्जिद में लिखो ई आहे अलाह अलाम अलाह ताला पनाह में पंहिंजे रखे वॾा कर ख़ुर आहे न जे अलाह बहि न खै उहा बहिदीनून ए मोहम्मद मुस्तफ़ तुंहिंजे विच में ऐं उहे जेके ईमान नथा आणनि उन्हनि जे विच में असां हिकिड़ो जेके आख़िरत खे नथा मञनि उन उन्हनि जे विच में हिकिड़ो असां परदो ॾेई छॾियो आहे हिजाब ॾेई छॾियो आहे भई आख़िरत हिजाबनि मस्तूर आहे उहो लिकल हिजाब आहे उहो मतिलबु त पधरो ॾिसण में तव्हां कोन थो अचे जीअं हीअं परदो आहे घर खे लॻो पियो या भित आहे दीवार आहे ॾिसूं था असीं पर हू दीवार जेका आहे हू परदो जेको आहे अलाह ताला जो विधलु बेईमान जेको माण्हू आख़िरत खे नथो मञे ऐं अलाह खे नथो मञे उन जे विच में क़ुर जे विच में मोहमन जे विच में नबी पाक सलास जे विच में हिकिड़ो परदो हा आहे उहो जेको ॾिसण में नथो अचे पर उहो जेको आहे सो उनखे प्रिवेंट थो करे उनखे रोके थो ईमान आणण खां ॿुधण नसीहत जी ॻाल्हि ॿुधण खां ज़िक्र ॿुधण खां उनखे रोके थो उहो परदो बुजाला अला खुलूब अखिन न थियनि ऐं हुनजे कल्बनि में असां परदा विझी छॾिया आहिनि पंहिंजो विच में बि नसला नसला परदा हूंदा आहिनि उहे परदा असां हुन विझी छॾिया आहिनि जो उन कल्ब में उहा ॻाल्हि वेही न बसि हुन में वञे ई न दाख़िल ई न थिए जीअं मींहं खां मत मथे माण्हू लॻाए छॾींदा भई प्लास्टिक जो ई त भई मींहुं हेतिरो कोन टिमी पवंदो त मतिलबु त अहिड़े नमूने सां अहिड़ो उहो परदो लॻो पियो आहे बसि अंदरि दाख़िल थिए ई कोन क़ुर जो लफ़्ज़ु क़ुर जो हुन ते असरु थिए ई कोन थो अला अला खुलू अकिनथन ऐं यफ़ख हू अकिनतो लॻो पियो आहे उहो परदो लॻो पियो आहे उहो जेको त जीअं उहे सम्झी न सघनि बसि सम्झ हुन फ़िक़ हुन में न अचे हुन हुनखे हुनजो हासिलु न थिए माना त छा आहे हिकिड़ो मक़सदु आहे उहो न थींदो हुनखे ऐं यफ़ ख़ू अकिनत ऐं यफ़ख वफ़ी आज़ान हिम वकरा ऐं हुनजे आज़ान में हुनजे कननि में जेको आहे सो वकर विधियलु आहे कननि में जेको आहे सो बोराण विधियलु आहे जो ॿुधी कोन सघनि पर असां विझी छॾियो आहे ॿुधंदा कोन त आहे यानी उहो आवाज़ु पियो ईंदो जहिड़ियूं गोलियूं पियूं बसनि तां या कननि तां पर उहो लफ़्ज़ जेके आहिनि मानावियत सां दाख़िलु थियनि दिलि में कल्बनि में सम्झि सम्झि में अचे ॻाल्हि भई छा आहे त उहा ॻाल्हि हुनखे कोन्ह थींदी बसि ईअं लफ़्ज़ पिया निकिरनि कंहिं माण्हू जे वात्म जा उहे पिया अचनि ऐं वञनि ऐं पर मूं ते को असरु मर उन माण्हू ते को असरु कोन इहा ॻाल्हि वफ़ी वकरा ज़खर त फिलख आने वहद वल्लव अलाह अधबार हेम नफ़ुरा इहा साॻी ॻाल्हि सूरत मुज़मम्बिल में अलाह ताला अहिड़े नमूने सां कयो हिकिड़े अलाह जी जॾहिं ॻाल्हि थो करे तंहिं वक़्तु हू भॼनि था पंहिंजो टाह खाई ऐं पोइ पुठियां पेरें ते ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां भॼनि था वहद वलह वल्लव पुॼनि था मुड़नि था पोइ पोचे मोटनि था वलव लवा लवलाह जेको आहे सो पुटे मोटणु भॼी था वञनि अदा अलाह अदबार पंहिंजे पुठियुनि ते दुबर पंहिंजी पुठि जेका दुबर अधबार हुन जो पुलोरल थियो अधार हिम नुफ़ुरा टाह खाई नुफ़त सां भॼन इज़ताए असां ॿुधूं था जेके ॿुधनि पिया असीं ॾिसूं पिया असीं ॼाणूं था जेके तोखे ॿुधनि था जॾहिं माण्हू ॿुधनि था वेठा त असीं सुञाणंदा आहियूं त हीउ ॿुधे थो हीउ कोन्ह थो ॿुधे इज़ यस्तमयाउन जॾहिं हू ॿुधणु ॿुधनि पिया कन लाइ ॿुधनि पिया त असांजे ख़बरातिन मां कहिड़ो ॿुधे थो जॾहिं हू तोखे कन ॾेई ॿुधनि था त असांजे ख़बरातिन मां कहिड़ो वाक़ई ॿुधे थो ऐं उन माना उनखे दाख़िल थिए थी हुन दिलि में यस्तमी इज़तमाल पोइ आई जॾहिं उहे सलाहूं कनि था नजवा नजवा माना पंहिंजो सुस पुस करणु पंहिंजे पाण में पंहिंजे पाण भरो थी पंहिंजे लेखे वेही ऐं का ॻाल्हि करण जो ॿियो ॿुधी न वठे या ॿिए जे कन ते न पवे हुनखे ख़बर न पियो आहे त नजवा लिकाए ॻाल्हि ॻाल्हि करणु कंहिं ते कन में ई न उहा ॼण हुनखे कोन हासिलु थींदी इज़ नजवा इज़ यकूल ज़ालमन पोइ जो पाण में था वेहनि अहिड़े नमूने सां नजवा था कनि हिक ॿिए सां तॾहिं यकूल ज़ालिमोन ज़ालिम चवनि था छा था चवनि इन ततवे न इला रजुलनि मसूर आहे यानी नबी पाक हिन जे पोयां असीं हलूं त हीअ त चरियो आहे हीअ त मसूर आहे हिन ते सैर ते हिन ते त जादू थियलु आहे हिनखे त जिन आहे सम्झो त इहे ज़ालिम ईअं था चवनि तुंहिंजे मुतालिक़ मुतालिक़े नबी पाक सलला हिते कहिड़ो सुहिणो नमूने सां अलाह ताला उहा ॻाल्हि बि करे छॾी ऐं हुनजी वरी मोटाए हुनजो रद बि ॾेई छॾियईं त उनज़ुर कैफ़ हे नबी पाक सलाहु वसलम ॾिस त तोखे उनज़ुरु कैफ़ आहे लखल लखियल अमसाल तो ते कहिड़ा न मिसाल था ठाहिनि ए अला साईं तो मिसाल त ठाहिनि नबी पाक सलाह ते पोइ हाणे तूं ॼाण हुन ॾिसि तोते कहिड़ा आऊं ॿुधां पियो साईं सॼी ॻाल्हि मूंखे ख़बर आहे अलाह ताला फरमाए तो उनज़ुर ॾिस त कहिड़ा मिसाल त ठाहिनि तो ते इहे काफ़र जेके आहिनि तुंहिंजे शहर वारा मके वारा ऐं हींअर बि जेके काफ़र आहिनि सॼी धरती वारा इहे जेके स्वीडन वारा इहे जेके फ्रांस वारा हीअ जेके अमेरिका वारा ॾिस त कहिड़ा मिसाल त ठाहिनि हलो कुहतिलाज़ुर कैफ़ दरबू लखलू पोइ गुमराह थिया फला यश्त थी वियूं न सभीला पोइ उहे रस्तो सही जेको आहे सो ॻोल्हे कोन सघंदा रही कोन सघंदा फला यश्त थी न त सभीला हुनखे रस्तो हथु न ईंदो बसि हू गुमराही में ई रहंदा गुमराही में ई मरंदा जान हुननि जो जेको आहे सो थी वेंदो हलो नसीबु انظر كيف ضربوا لك الامثال فدلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما رفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا ऐं चवनि था त छा जॾहिं असीं मिटी हॾा थी वेंदासूं ऐं भोर भोर थींदासूं इन वक़्तु छा असीं इन लाइ मबाऊसूं न ख़लकनि जदीद आहे वरी हिकिड़े नए नमूने सां ख़लकिया वेंदासूं जदीद नमूने सां नवां नवां अची उभर निकिरी ईंदासूं त जो ईअं चवनि था इहो पंहिंजो एतिराज़ु कनि था छा असां उथारिया वेंदासूं बाबा उसून सून बस थी वेंदी असांजी वरी रिज़रक्शन थी वेंदी असीं <laughs> वरी मोटी उथंदासूं बाबा सून बसि ख़लकनि जदीद आहे नमूने नमूने सां ख़ल खलकिया वेंदासूं कुल चओ हुननि खे नबी पाक सलाहु कूनू हिजारतनि भले पथर थी वञो ओ हदीदनि भई या भले लोह थी वञो जेको लोह हदीद आहे लोह आहे स्टील आहे जेका भई स्टील त पचाइबी आहे ऐं रॉ जेको लोह आयरन जेको आहे ओर हथ कबी आहे पोइ हदीद थी वञो या पथर थी वञो तुंहिंजो ओ ख़लकम यकबुर फी सुदूर कुम या अहिड़ी ख़लक थी वञो जेका तव्हांजे दिलनि में अञा ई हिन खां का वॾी हुजे सम्झो पथर खां ई लोह खां का ॻरी हुजे शइ भले ओड़ा थी वञो हलियो पर असीं तव्हांखे वरी मोटाए खलकींदासूं अहिड़े नमूने सां जीअं हर कंहिंखे ख़लकींदासूं ख़लकींदासीं फीसूर कयूं इहो ई ॾिना पोइ वरी चवंदा हे त कॾहिं थींदो भला ईअं इहो वाइदो जेको आहे कॾहिं पूरो थींदो हुननि खे बि घणा आहिनि सम्झो पोइ चवंदा उहो कॾहिं थींदो वाइदो फस मई इहो ई ॾिना कॾहिं इहो थींदो पोइ कुल फतारा कुम अवल मर हफ़ से मई यू ई केरु असांखे जो उतारींदो मई मई यूई ई माना केरु असांखे मोटंदो मई मन मन मई यू ई दिना केरु असांखे मोटाईंदो मोटायो वेंदासीं की कंहिंजे हथां मोटायो वेंदो केरु तव्हांखे वरी पैदा कंदो पोइ चवंदो कुल लील लधी फ़तहरा खुम अव्वल मर जंहिं तव्हांखे ठाहियो पहिरें दफ़े उहो ई तव्हांखे वरी मोटाईंदो कुल लील लधी फ़तहरा खुम अव्वल मर उन उहो ई उनजे हथां ई वरी तव्हांखे मोटायो वेंदो मथा हो अञा बि एतिरा आहे हुनखे पोइ वरी बि थो हले लोॾींदा मथो हा धूणींदा चवंदा हा हा हा हा इलहिक पोइ लोॾींदा तुंहिंजे पासे मथो हीअं करे लोॾींदा और उस पंहिंजा पंहिंजा कंध न पोइ यकूलून ऐं चवंदा मथा हो उहो थींदो कॾहिं हू पहिरीं चवंदो मन मन मई इहो ईद न केरु मोटाईंदो हाणे त चवनि कॾहिं भला उहो मोटाईंदो पर वारो करे न हाणे मोटाए न जल्दी असीं ॾिसूं कीअं थो मोटाए करो उहो मत आहे हो कॾहिं थींदो थींदा हो थींदो इहो कुल असा ऐं यकू न क़रीब आहे चओ त इहो उमेदु आहे त इहो वेझो आहे हाणे पोइ वेझो इन माना में आहे त अलाह ताला जो निज़ाम पंहिंजो निज़ाम आहे हुनजो वेझाई उन ॿिनि माननि में आहे हिकिड़ी त हर कोई इंसानु जेको आहे हुनजी हयाती आहे हिन ज़माने में पंहिंजा पंजाहु सठि सतरि साल असी साल हाणे उमिरि आहे माण्हुनि जी ऐं पंहिंजो उन खां पोइ मरनि था पोइ या हिकिड़ी क़यामत छोगरा थी वेंदी हली उन खां पोइ जेके सॼी क़ाइनात वारा माण्हू सभई उथंदा उहा क़यामत ख़ुबरा थींदी उनजो जेको ज़िक्र आहे क़ुर शरीफ़ में ऐं पंहिंजो हरी सनम ॿिन्ही क़यामतुनि जो त हीअ क़यामत छोगरा हू क़यामत जॾहिं माण्हू मोह पोइ हिन दुनिया मां त हलियो वियो पंहिंजो अठ वॾाई जेका हुनजी छुटी हाणे थियो वस वरी बि हुननि जे जेके हुते हुन पासे आहिनि क़बर जे पोइ उहो छा कंदा कहिड़ो ॾाज ॾींदा कंदो ख़बर कान पई त ॾाज नओंसि केतिरो सिंध जे वीचारे शाइर चई छॾियो पोइ हाणे ख़बर हुते कोन थी कहिड़ो असां असांखे त ख़बर कोन थी पए त कहिड़ो ॾाज पियो मिलेसि कहिड़ा पादर पिया मिलनिसि की कहिड़ी जनत में हू जायूं हुननि जूं थी वियूं हलियूं असांखे त ख़बर कोन थी पए हिते धरती ते वेठे वेठे पर पोइ उते वेंदी ख़बर पवंदी सम्झो पोइ इहा ॻाल्हि ईअं थींदी इनशा पर पाक जेको आहे सो कुल लदी फ़तह रखुम कुलियल फ़ता मर इलाही इलाइक पोइ थोरो लोॾींदा मथो रूस ऐं पंहिंजा मथां लोॾींदा ऐं पोइ चवंदा यकुल मथा उहो इहो कॾहिं थींदो कुल सौ यकू न क़रीब आहे चयो त इहो उमेदु आहे त इहो वेझो ई आहे पर कॾहिं थींदो हज़रत नूह हले सां माण्हुनि खे चयो त वेझो आहे पर हुनखे छह हज़ार साल थी विया केतिरो वक़्तु हज़रत इब्राहिम अल सां चयो त वेझो आहे हुनखे चारि हज़ार साल थी हलिया हज़रत मूसा अल सां चयो त वेझो आहे पोइ टे हज़ार साल थी हलिया हज़रत ईसा आल इस्लाम चयो त वेझो आहे हुनखे ॿ हज़ार साल थी हलिया हज़रत मोहम्मद मुस्वालम चयो त वेझो आहे हुनखे चोॾहं सौ पंजाह साल मतिलबु त एतिरो वक़्तु थी वियो हलियो न पंहिंजो हिजरत खां पोइ चोॾहं सौ पंजटीह छटीह साल थिया आहिनि पर उनखां अॻु में चालीह टेवंजाहु साल रसोल सलहम जा त उहो सम्झो त पंद्रहं साल पंद्रहं सौ साल रसुलसम खे बसत खां मतिलबु त ॼमण खां वक़्तु थी विया केतिरो मतिलबु त इहे थी विया आहिनि हलिया पर अञा क़यामत हो जेका जेके जंहिंजो वाइदो थियल आहे पोइ हाणे उहा कहिड़े नमूने सां अचे पई हर हिकु जे लाइ उहो जंहिं पूरियूं था वञो पंहिंजे पीउ खे माउ खे पंहिंजे पुटनि खे पंहिंजे पंहिंजे वॾनि खे पंहिंजे पोड़े ओड़े पाड़े वारनि खे उन्हनि सां कहिड़ी क़यामत थी थिए सूर आहे उहा हुननि खे ख़बर आहे असांखे त ख़बर कोन थी पए ऐं वरी जॾहिं सभई उथंदासूं त सभई पंहिंजो उहो ॼण ईअं थींदी लमहद बसर हिकिड़ी जीअं अखि छिंब वांगुरु उहा क़यामत अची वेंदी हली उहो अहिड़े नमूनो थींदो अलाह वटि निज़ाम जेको आहे सो ॾींहंनि रातियुनि जो ॿियो निज़ाम आहे जीअं हिते ई जेके प्लेनेटरी सिस्टम आहे उन्हनि जो हर हिकु जो सालु हर हिकु जो महीनो या हर हिकु जो ॾींहुं जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ मुदत जो आहे उन साॻी मुदत जो कोन्हे जेको असां वटि धरती ते आहे इन करे इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे ऐं फल हाणे चए थो कुल असां ऐं यकू न क़रीब आहे चओ मता हुजे इहो वेझो थी सघे थो वेझो ई हुजे क़रीब हुजे पर केॾीमहिल थींदो जो तूं चप खणंदे पंहिंजो खीर जो गिलास जेको खीर जो कप जेको आहे मथे खणी अञा चपनि ते आणींदे कोन त उहो क़यामत थी वेंदी हली ऐं तकड़ी ईअं थींदी जीअं ज़लज़लो थो थिए जीअं ओतिरो स्टार्म थो अची वञे जीअं ओतिरो अहिड़ी आफ़तूं धरती थी थी वञनि क़यामत जेका आहे ईअं ओचितो अची वेंदी हली यो मुंहिंजे दऊ कुम पोइ जॾहिं सॾींदो तव्हांखे त तस्त जी न बि हम्दी पोइ तव्हां उथंदो ऐं जवाबु ॾींदो उन जो सॼो जो जवाबु ॾेई उथंदो ऐं हमद अलाह ताला जी तारीफ़ कंदा ईंदो परियां खां अलाह सुभाणा सुभाणा हमदा अलाह अकबर चवंदा ईमान वारा ईअं चवंदा वेंदा जेके बेइमान हूंदा सुभाणे खां हमद तारीफ़ कोन पुॼंदी पर त बि हू त अलाह ताला जे निज़ाम में आहिनि को निज़ाम खां ॿाहिरि त कोन था थी सघनि पाण जीअं हुनखे छा चवराईंदो पाण ॼाणे तस्त जीबू न बि इलाह कलीला तव्हां उन वक़्तु सम्झंदो असां जेको धरती ते वेठासीं त तमामु थोरो को वक़्तु वेठासीं जेको अंदरि धरती ते हलियासीं त घुमियासीं पिया हयाती उहा थोरी हुई या जेको क़बर में वेठासीं ऐं पंहिंजो क़यामत थी वई हली त उहो जेको आहे सो थोरो वक़्तु उगो ईअं अखि छिंबिल जेतिरो जा या हीअं टिक कर त हज़ार साल के टिक कर त लखु साल के ख़बर न आहे टिक वरी ॿी टिक जेका कंदो आहे पंहिंजो असांजो जेको घड़ियाल जेको लॻो पियो आहे करे टिक ऐं वरी टिक वरी टिक वरी टिक त हिकिड़ी टिक खां वरी ॿी टिक ताईं लख साल थी विया हज़ार साल थी विया ख़बर न आहे केतिरो रब पाक वटि जेको आहे हिसाबु इहो रखियलु आहे हाणे हिते आऊं इनशा ख़तमु कयो अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ना वाफ़ज़ना वरना सरात المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت رب العرش العظيم